Inson bo'lsa vafot topishligi bilan oxirat hayotiga abadiy hayotga kiradi. Bu hayot ikki qismni tashkil qiladi. Abadiy saodat yoki abadiy shaqovatdir. Mo'min kishilar Alloh subhanahu va taoloning buyrug'iga muvofiq yashagan kishilar iymon bilan hayotda o'tishsa, shirkdan salomat bo'lib o'tishgan bo'lsa bular ham qisman ikki qism bo'ladi ba'zilar vafot topishlik bilan abadiy saodatga shu vaqtdan erishadi ba'zilar bo'lsa gunohlari ko'pligi sababli ya'ni iymon bilan o'tib ketgan bo'lsa shirkdan salomat bo'lgan bo'lsa gunohlari ko'p sababli ma'lum bir vaqt olloh iroda qilgancha azobda bo'lishadi va gunohiga yarasha jazolangandan keyin abadiy saodatga ular ham erishadi. Bu abadiy shaqovatga erishganlar ham mana oyat hadislarning mazmuni shuni ko'rsatadiki, ularning ba'zilari qattiq azobda, ba'zilari yengil azobda. Bunga bir bitta hadisning mazmunini keltiramiz. <coughs> eng qiyomatda ya'ni oxiratda jahannamda azoblanadi azobning eng yengili jahannam ahlining azobdagi eng yengilining tovoni ya'ni oyog'ining ostiga ahmas deydi shu chuqurchog'i oyog'ining chuqurchog'iga cho'g' qo'yib qo'yiladi ikkita cho'g'ni bu cho'g'ning ta'sirida miyasi qaynab turadi mana bu jahannamdagi azobning eng yengilidir birodarlar uning qattig'ini alloh subhanahu va taolo o'zi biladi bu yerda shunday posbonlar borki qur'oni karim bu posbonlarning sifatini g'ilabun shidad ya'ni qattiq qo'l buning ma'nosini ba'zi mufassirlar jahannam ahlini qancha azoblasa shuncha lazzatlanib rohatlanadigan tabiat bilan yaratilgan deydi inson mana bu kunni abadiy kunning hisobga olib ish qiladi mo'minlar baxt saodatlikki ular qiyomat kunida o'lgandan keyingi tirilish haq degan e'tiqod bilan hayotlarini pokiza o'tkazishadi shu kundagi azobdan qo'rqishadi shu kundagi ollohning katta mukofotini umid qilib yashashadi mana bu hech qaysi boshqa millatda topilmaydigan sifatdir oxiratga bo'lgan iymon insonni inson qilib tarbiyalaydigan va oxiratga bo'lgan iymonsizlik bu insonni hayvonlar ham hijolat bo'ladigan qilib holatga solib qo'yishlikka sabab bo'ladi birodarlar shuning uchun islom aqidasi bashariyat tarixidan tortib birinchi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam oxirgi bo'lsalar bildirgan yo'li bilan bildirgan shu shu hayotni o'zi qanday islom asosida yashashlikni Alloh bildirgan va Nuh alayhissalomdan vahiy bo'lgan. Mana bu bizni nas Qur'on hadisdagi iboralar shu narsani ko'rsatadi. Demak, shu kundan boshlab yer kurrasiga hayot boshlangandan tortib islom boshlangan birodarlar. Allohning yuborgan yo'li islom bo'lgan. Bu Allohga bo'lgan e'tiqod va qiyomat kuniga bo'lgan e'tiqoddir. Endi bashariyat o'zining kamoliga yetgandan keyin komil risolat Alloh subhanahu va taolo tomonidan kelgan bu risolatning egasi janob Rasululloh sallallohu alayhi sallamdir. Bu kishiga komil muqaddas kitob nozil bo'ldi. Bu Qur'oni Karim, Qur'oni Karimda Alloh subhanahu va taolo insonning baxt saodatiga sabab bo'ladigan qaysi narsa bo'lsa xullas qilib aytganimizda qaysi yaxshilik bo'lsa yo'lladi qaysi yomonlik bo'lsa ogohlantirdi yo'llagan yaxshiliklarning eng yaxshisi tavhiddir va eng ogohlantirgan narsalarning ichidagi eng xatarli eng xatarlisi shirkdir birodarlar mana bu e'tiqodimiz shunday bo'lmoqligi kerak bugungi darsimizda inson hayotdan ko'z yumganda islom shu yigirma uch yil muddatda har bir payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga insonning qaysi holatda nima qilinishlik kerakligining hammasini bayon qildi biror bir narsa qo'ymadi saodat yo'lidagi har bir narsani qo'ymasdan bizlarni alloh subhanahu va taolo o'zining bayoni bilan baxt saodatlik qildi lekin shunday bayonga har kim ergashdimi iymon keltirgan kishilarning hammalari ergashdimi qur'oni karim odamlarning ko'pi ollohga iymon keltirdim deydiyu mushrik bo'lgan holatda iymon keltirdim deydi ularning bu iymonlari foyda bermaydi shirkdan salomat bo'lmagan iymon foyda bermaydi birodarlar <clears throat> inson vafot qilishligi bilan haqiqiy olamga yo'l oladi endi bu uning qanday qilib kuzatishlik tiriklar ustidagi vazifa bo'ladi qiyomatda hech kim mas'ul bo'lmaydiki vafot qilgan bo'lsa sen nima uchun janoza siz ko'milding degan savol bo'lmaydi nima uchun janozasini o'qimading degan tiriklar mas'ul bo'ladi shuning uchun janoza namozi farzi kifoyadir ya'ni bir miqdordagi odamlar shu janoza namozini o'qishgan bo'lsa boshqa o'qimaganlar ustidan soqit bo'ladi agar kimda kim qaysi bir shahar yoinki bir qishloq yo bir nohiya biror bir makonda bir kishi vafot qilsayu janoza namozi o'qilmay qolgan bo'lsa shu yerdagi odamlarning hammasi gunohkor bo'ladi bir qismdagi odamlar janoza namozini o'qib qo'ygan bo'lsa boshqalar o'qimaganlardan soqit bo'ladi shu janoza namozi mayitga namoz o'qish va uning oxirat safariga hozirlash dafnida hozir bo'lish shunga o'xshagan ba'zi bir masalalarda bugungi darsimizda to'xtalib o'tamiz har birini hujjat bilan hadis shariflardagi keltirilgan hujjat bilan keltiramiz bismillahi rohmanir rohim abu hurayra roziyallohu anhudan rivoyat qilinadiki rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilarki من ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان قيل وما القيراطان قال مثل الجبلين العظيمين متفق عليه kim janoza namozida hozir bo'lsa namoz o'qilguncha ya'ni namozda ishtirok etgan bo'lsa unga bir ulush dedilar agar janoza namozida hozir bo'lib dafnda ham ishtirok etgan bo'lsa unga ikki ulush dedilar. Shunda so'raldiki, bu ikkita ulush nima deb so'ralganda javobiga katta ikkita tog'ning misolidek savob dedilar. Demak, biz shu hadisdan o'zimizga xulosa chiqaramizki, janoza namozida ishtirok etish bizning tog' misol katta tog' misolidagi bir ulush savobni olishlikka sabab bo'ladi. agar dafn marosimida ham ishtirok etsak ikkita ulush olishlikka sabab bo'ladi bu hadis sharif mutlaq kelyapti biz ham mutlaq tushunishimiz kerak ba'zilar tomonidan shu narsa ham dafn marosimida ham ishtirok etishlik inson ba'zi narsalarga qayd qilishganlar biz uni qayd qilmaymiz hadis sharif mutlaq ketdimi biz mutlaq tushunamiz shunga dalolat qiluvchi hadis sharif payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan abu hurayra roziyallohu anhu rivoyat qilyaptilar man ittaba'a janazata muslimin إيمانا واحتسابا وكان معه حتى يصلى حتى يصلي عليها ويفرغ من دفنها فإنه يرجع من الأجر بقيراطين كل قيراط مثل أحد ومن صلى عليها ثم رجع قبل أن تدفن فإنه يرجع بقيراطين إمام بخاري رواية janoza namoziga hozir bo'lsa shu ekanda deb mutlaq tushunib qolinishligi uchun tushunib qolinmasinki birodarlar mana bu keyingi hadis biz daqiqdir bizga ba'zi bir xatoyimizni isloh qilyapti musulmonning janozasiga ergashgan bo'lsa deydi demak musulmon odamning janozasiga ergashishlik qayd qilinyapti keyingi avvalgi hadisda jinoza bo'lib mutlaq janoza kelyapti musulmon odamning janozasidaga ergashgan bo'lsa mutlaq emas hamma kishi ixlos bilan bormaydi janozaga birodarlar har xil riyo bo'lishligi ham mumkin bormasam bo'lmaydi va hokazo shunga o'xshagan fikrlar bilan bo'lishi ham mumkin shuning uchun va vahtisaban janozaga iymonan vahtisaban ajrni faqat Allohdan talab qilib Mukofotni faqat Allohdan talab qilib, mu'minning ustidagi haq bu deb shu niyat bilan iymon va Allohdan ajr talab qilib ergashgan bo'lsa, va shu musulmon janozasi bilan birga namoz o'qiguncha birga bo'lsa, dafndan farzbol bo'lguncha birga bo'lsa, ikki ulush bilan qaytadi. Hadis, ya'ni davomi avvalgi hadisning ma'nosini o'zidir. kim namozni o'qib qaytsa dafn qilinishlikdan <coughs> ilgari bir ulush bilan qaytadi ulushlar demak avvalgi hadis bilan katta tog' misolidagi savobdir keyingi hadis bilan biz avvalgi hadisni endi muqayyat qilamiz endi haqqimiz bor birodarlar fikrimiz bilan emas demak janoza musulmon odamning janozasi bo'lishligi shart va boruvchi janozaga borgan odam iymon va ihtisoban ya'ni alloh subhanahu va taologa iymon keltirganlikdan ya'ni boruvchi ham mo'min bo'lishligi kerakligi yana qayd bo'lyapti ba'zi bir janozalarda ishtirok etgan odamlar mo'min emas bo'lgan ishtirok etgan odamlarga u savob yo'qligi Vaqtisaban mo'min bo'lsa endi ajrni faqat alloh subhanahu va taolodangina talab qilish niyatida borgandagina shu mukofotni oladi biz musulmon kishi va musulmon ayolning janozasini o'qishlikka ma'murmiz. Bu ajr albatta bizga musulmon kishi va muslima ayolning janozasidan bizga agar iymon bilan va ajrni Alloh subhanahu va taolodan talab qilib o'qisak, shu mukofotni olamiz. Savol bo'ladiki, ayollarning janozalarga ergashishligi mumkinmi, yo'qmi? عن أم عطية رضي الله عنها قالت نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا janozalarga ergashishlikdan biz qaytarildik deydilar umma atiya roziyallohu anhu va bizlarga qattiq ham bu haqda gapirilmadi demak janozalarga ergashish bu yerdagi ma'no ko'proq birodarlar tobutni orqasidan qabristonga borishlik janozaga ergashishlikdan yoinki bu ittiboil janaiz um, avvalgi hadis sharifdan janozaga ergashishlik janoza namoziga borishlik ayol kishilarning janoza namoziga borishligidan biz qaytarildik deyaptilar ya'ni janoza namozida biz janozaga e'lon qilingan vaqtda borib biz borayotgan vaqtimizda bizni qaytardilar rasululloh sollallohu alayhi vasallam va bu narsa qattiq bir qaytarilgani ham yo'q. Demak, ulamolar shu hadisdan bu harom deb turib qaytarilgan emas, bu karohat tomonidan qaytarilganligiga ishoradir. Tushunarli bo'lgandir mana. Janoza namozi da hozir bo'lib qolganda, savol bo'ladiki, juma namozlarida ayollar janozada ishtirok etib qolsa, shu janozani o'qishsa mumkinmi yo'qmi? Albatta bular o'qishlari mumkin bo'ladi. O'qsa janoza ado topadi. Janoza namoziga namozxon kishilarni ko'paytirishlikka shu islomni buyruqlariga to'g'ri keladimi, yo'qmi? Oysha radhiyallohu anhodan rivoyat qilingan hadis bunga javob bo'ladi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytdilarki, ما من ميت يصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون مئة كلهم يشفعون له إلا شفعوا فيه imom muslim rivoyat qiladi bir mayit vafot qilsa dedilar rasululloh sollallohu alayhi vasallam shu musulmonlardan bir jamoa unga namoz o'qigan bo'lsa ummat ummat ko'pchilikni aytadi shu soni yuzga yetgan kishi janozada ishtirok etgan bo'lsa hammalari shu mayitga shafoat talab qilib duo qilishgan bo'lsa shafoatlari shu mayit haqida qabul qilinadi dedilar abdulloh ibn abbos roziyallohu anhudan rivoyat qilingan hadis sharifda aytadilarki sami'tu Rasulullohi sollallohu alayhi vasallam yaqul ma min rajulin muslimin yamut فيقوم على جنازته أربعون رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه imom muslim rivoyatlari mana bu hadis namoz o'qiguvchi kishilarning kim bo'lishligini ham bizga bayon qilyapti musulmon kishi vafot qilgan bo'lsa xoh ayol kishi chunki hadislarda ayol kishilarga xos bo'lgan bo'lsa hukmlar bayon qilinadi ho ayol kishi ho musulmon kishi e, vafot э, qilgan bo'lsa, janozasida 40 ta odam janoza namozida turgan bo'lsa, lekin mutlaq 40 ta odam emas birodarlar. La yushrikuna billahi shay'an. Allohga hech bir narsani sharik qilmagan. Shirk amalidan pok bo'lgan 40 ta odam shu janozada ishtirok etgan bo'lsa, Alloh subhanahu va taolo ularning duolarini ijobat qilib shafaat qiladi. Mana bu hammamiz uchun zarurdir, birodarlar. Biz har birimiz shirk nima ekanligini mu'minlikni da'vo qilgan kishilarga o'rgatib ketmoqligimiz kerak. Hatto duo janoza namozida hali ibodatda yo'q odamlarning duosi mutlaq ijobat qilinmaydi, birodarlar. Masalalarda borki, istisqo yomg'ir talab qilishlikda duo qilinadigan vaqtda qattiq yolborib duo qilinadi qahatchilikka qahatchilik bo'lgan vaqtda shu musulmonlarning imomi ya'ni peshvosi hamman bilan sahroga chiqib yolborib ko'p duo qiladi muxtasarin viqoya degan fiqh kitobida aytilganki Shunda musulmon diyorida ruxsat bilan yashayotgan, o'zining botil e'tiqodotida bo'lgan kishini zimmiy deydi. Ya'ni din o'zi Allohga ishonadi-yu, lekin islomga unamagan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga unamagan. Mana bu odamni hozir qilinmaydi shu duoda deydi. Nima uchun? Duo ijobat olmay qoladi. Shuning uchun mana bu yerda duoning ijobat bo'lishligi janozada ishtirok etayotgan odamni 40 kishiga qayd qilinyapti. Bu qayt la yushrikuna billahi shay'an. Allohga hech bir narsani sharik qilmagan 40 ta odam ishtirok etsa, Alloh subhanahu va taolo shularning duosini qabul qilib, ijobat qiladi deydi. Biz hadislarni bir-biriga bog'lagan holatda tushunmoqligimiz kerak. Odam oz bo'lib qolganda janoza o'qilganda qanday qilishlik kerak? Marsad ibn Abdullah al-Yazani bu kishidan rivoyat qilinadiki, كان مالك بن هبير رضي الله عنه إذا صلى على الجنازة فتقال الناس عليها جزأهم عليها ثلاثة أجزاء ثم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى عليه ثلاثة صفوف فقد فقد أوجب الله اليزني أشد yazaniy مالك بن هبير رضي الله عنه janoza namozini o'qiganlarida odamlarni oz sanab qolsalar odamlar oz deb sezsalar shunda uchga bo'lar ekanlar uch qism qilib uch safga bo'lib turib namoz o'qir ekanlar masalan aytib ko'raylik to'qqizta odam bo'lsa uchtadan turgizib uch saf qilar ekanlar rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlarki deb hujjatlab qo'yar ekanlarki kim mayitga namoz o'qisa qaysi mayitga uch saf namoz o'qisa Alloh taolo unga jannatni vojib qiladi degan ekanlar. Yuqoridagi shartlar mu'min va hamma shartlarni o'zimiz avvalgi hadislardan biz tushunib oldik. Demak, odamlar oz bo'lib qolgan vaqtda namozni 3 saf qilishlikka harakat qilmoqligi kerak. 9 odamni bir saf qilib namoz o'qish ham mumkin, lekin buni 3 saf qilishlik kerak. Bu faqat janoza namozida bo'ladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam <coughs> janoza namozini qanday o'qiganlar ho'p janozani biz ajrlarni bildik janoza namozini qanday o'qiganliklarini shu hadislarga murojaat qilamiz va keyin bundan inshaalloh xulosa yasaymiz abu hurayra roziyallohu anhudan va abi qatoda va abi ibrohim al ashhaliy uchta roviydan rivoyat qilingan hadis shariflarda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bir janoza namozini o'qidilar allohimmag'fir li hayyina va mayyitina va sag'irina va kabirina va zakarina va unsana va shahidina va g'oibina shu shu duoni o'qidilar اللهم من أحييت منا فأحييه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده لله إمام الترمذي shu hadisni rivoyat qilganlar janozaning oxirgi takbiridan keyin o'qilinadigan ya'ni uchinchi takbirdan keyin o'qilinadigan duoda turli rivoyatlar kelgan bu narsa bizga ko'rsatadiki ma'lum bir duoni o'ziga cheklanib qolishligimizga hojat yo'q mana bu ko'pchilik mana o'qib yurgan duo mana shu duoki ya'ni tiriklarimizni o'lganlarimizni gunohlarini kechirgin kichkinalarimizni kattalarimizni erkak va ayollarni va hozir shu yerda bor bo'lganlarni va bor bo'lmaganlarning gunohini kechirgin hayot bag'ishlagan kishilarni islomda yashatgin vafot toptirganlarni iymonda vafot toptirgin ey olloh shu odamning ajridan mahrum qilmagin bizni ya'ni biz ibodat qilib janoza namozini o'qib biz ajrlanyapmiz shu ajrdan mahrum qilmagin va bu kishida bu kishidan keyin bizlarni fitnaga giriftor qilmagin deb duo qiladilar ba'zi hadis shariflarda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam abu abdurahmon ibn avf ibn molik rivoyat qiladilar janoza namozini o'qidilarda duolarni yodlab oldim deb abu abdurahmon avf ibn molik aytadilar اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار رسول الله صلى الله عليه وسلم شو دعاء لنا مزمون شو كي بني جناح لنا مغفرت كيجن رحمتين جاء جن عافية لك جن أني عفو كيجن أني tushadigan turadigan o'rnini mukarram qilgin kiradigan joyini keng qilgin va suv bilan qor bilan do'l bilan poklagin va xatolardan tozalagin xuddi oq kiyimni kirdan pokiza qilganingdek va bu dunyoda qo'yib ketgan uydan yaxshiroq uyni bergin va ahillaridan yaxshiroq ahillarni bergin va juftidan ko'ra yaxshiroq juftlarni bergin jannatga kirgizgin azobi qabrdan saqlagin azobi nordan saqlagin dedilar hatto roviy aytadilarki ya'ni Aufu ibn molik shu o'lgan odam men o'zim bo'lsamidi deb orzu qildim dedilar imom muslim rivoyat qilganlar birodarlar azobi qabr haqidagi hadislar sahih hadislar sihoh sitada zikr qilingan bu haqda jumhur ulamo sahih hadislarni inkor qilishlik bu aqida bobida inkor qilishlik xatarga olib boradi manhajdagi bir xatarga olib kiradi shuning uchun mana bu payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan rivoyat qilingan sahih hadislarda bu imom muslimni mana jomi sahiylarda keltirilgan azobi qabrdan saqlagin deb duo qilganlar ba'zi rivoyatlarda shu duoda Allohumma anta robbuha وأنت خلقتها وأنت هديتها للإسلام وأنت قبضت روحها وأنت أعلم بسرها وعلانيتها جئناك شفعاء له فاغفر له bu sunani abu dovudda keltirilgan ey olloh sen bu mayitning robbisan va buni o'zing yaratgansan islomga o'zing yo'llagansan ruhini o'zing olding buni ichiyu tashini sen biluvchiroqsan biz bunga duo qilib duo qilgani keldik sen gunohlarni mag'firat qilgin deb duo qilinadi birodarlar boshqa hadislarda ham duolar bor birodarlar shu yerda bir ulamolar o'rtasida ixtilof bo'lib qolganki janoza namozida xo'p nechta takbir aytilinadi ba'zilar ko'proq takbir aytishadi aksar ulamolar mana imom navaviy ham o'zlarining babu ma yuqra'u fi salatil janaza deb shu yerda 4 takbir aytadi deganlar birinchi takbirni aytib auzu billahi minash shaytonir ni aytib keyin sura fotihani o'qiydi deydilar va keyin ikkinchi takbirni aytadi va payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamga salovat aytadi hammamizga ma'lum bu salovat va uchinchi takbirni aytib mayitga duo qiladi duolarni biz hozir mana ba'zilariga ishora qilib o'tdikki shu duolarning qaysinisini o'qisa unga ruxsat. va to'rtinchi takbir bilan tamomlaydi ba'zi bir odamlar tarafidan salovat aytilgan vaqtida shu ikkinchi takbirni aytgandan keyin salovat o'qiydi shunda innalloha va malaikatahu yusalluna alan nabiy ya ayyuhallazina amanu sallu alayhi va sallimu taslima oyatini o'qiydi degan gap bu hech qanday hadislarda yo'qdir birodarlar bu durust emas bu narsa payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan sobit bo'lgan narsani qilmoqlik kerak ba'zi mushtahid ulamolar suray fotihani la salata illa bi fatihatil kitob suray fotiha o'qilmagan namoz namoz emas degan narsani hujjat qilishib albatta payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan mana bu imom navaviy mana bu kishi ham keltiryaptilarki sura fotihani o'qishlik kerak deb sura fotiha o'qimaganlar janozaning namoz namozmasligida ixtilof qilishib qo'ydi janoza duo deyishganlar ya'ni duo ruku sujud bo'lmagandan keyin namoz emas duoda shuning uchun sano aytsa bo'ladi lekin sura fotihani o'qimoqlik kerak birodarlar chunki aksar bu yerdagi ulamolar hammasi ko'proq ittifoq qilingan narsa sura fotihani o'qishlikka birinchi takbirdan keyin va to'rt takbir aytishlikka ko'proq hadislar shunga dalolat qiladi janoza namozi o'qilgandan keyin abu hurayra roziyallohu anhudan rivoyat qilingan hadis sharif janozani tez olib borishlikka ishora qiladi balki ochiq dalolat qiladi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilarki asri'u bil janaza fa in taku salihatan fa khayrun tuqaddimunaha ilayhi va in taku siwa zalika fa sharrun tab'unahu an riqabikum janozani tezlashtiringlar tezda olib boringlar chunki solih yaxshi odam bo'lsa bu janozani tezroq bu yaxshilikka olib boringlar albatta yaxshilikka hammamiz shoshilamiz endi bu yaxshi solih odam bo'lgandan keyin tezroq bu yaxshilik bunday hasad dunyosidan pokiza dunyoga tezroq olib boringlar agar bunday bo'lmasa solih bo'lmasa yelkanglardan tezroq tashlab yuboringlar shuning uchun tezlashtiriladi abu said hudriy roziyallohu anhudan rivoyat qilingan hadis sharifda nabiy sollallohu alayhi vasallam aytadilarki فاحتملها الرجال على أعناقهم فإن كانت صالحة قالت قدموني وإن كانت غير صالحة قالت لأهلها يا ويلها أين تذهبون بها يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان ولو سمع الإنسان لصاعقه إمام بخاري رواية الله أول حديث شريف متفق عليه جنازة qo'yilsa لربنا buni yelkalariga ko'tarishsa solih odam bo'lsa bu aytar ekanki qoddimuni tezroq meni olib boringlar joyimga der ekan solih bo'lmasa ahliga xitob qilar ekanki faryod chekib qayerga olib ketyapsizlar meni der ekan uni ovozini hamma narsa eshitadi magar inson eshitmaydi birodarlar agar inson eshitsa behush bo'lib qoladi janoza namozini o'qishlikdan ilgari nima qilinishligi kerak birodarlar abu hurayra roziyallohu anhu dan rivoyat qilingan hadis sharifda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilarki nafsul mu'mini muallaqatun bidaynihi hatta yuqda anhu imom termiziy rivoyatlari mo'min odamni ruhi qarziga bog'langan bo'ladi hatto shu qarz undan o'talguncha ya'ni qarzi birinchi o'talinishligi kerak vafot topishligi bilan qarzi o'talinishligi kerak birodarlar mana shu masala hozirgi vaqtda nihoyatda birodarlar beparvo bo'lingan masaladir hozir odamlar mana bu qarzdan qo'rqmay qolgan davrda yashayapmiz birodarlar shahidni hamma gunohi kechiriladi ammo qarzi kechirilmaydi shahidni ham qarzi kechirilmaydi chunki qarz odamning haqqidir birovni haqqidir shuning uchun qarzniga bog'lanib turadi vafot topishligi bilan rasululloh sollallohu alayhi vasallamning odati sharifalari avvali islomda qarzini so'rardilar so'raganlaridan keyin shu qarzni bor bo'lsa kim o'tab qo'yadi derdilar birov o'tab qo'yaman deyolmasa janozalarni o'qimasdilar boshqa odam o'qirdi chunki bu hozirgi vaqtdagi farzandlar tarafidan men o'tab qo'yaman deb qo'yilgan so'z emas bu mo'min odamni so'zi juda baland turadi shu janoza namozini masalan qarzi o'salmasa payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam o'qimaganlar shuning uchun bu siyosat birodarlar rasululloh sollallohu alayhi vasallam janozani o'qimay qo'yadi degan bilan birovdan birov qarz bo'ladigan bo'lsa albatta o'rni bo'lgan holatda qarz bo'ladi shuning uchun shu masalaga janoza namozidan ilgari odat bo'lganligini siri ham shuki qarzini kim o'tab qo'yadi deydi shu men deyishligi bilan shu qarzdan qutuladi shu odam talhat ibn radhiyallohu roziyallohu anhudan rivoyat qilinadiki bu kishi talhat ibn baro roziyallohu anhu kasal bo'ldi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ko'rgani keldilar husayn ibn vahvah roziyallohu anhu rivoyat qilgan ekanlar إني لا أرى طلحة إلا قد حدث فيه الموت فآذنوني به وعجلوا به la لا li jifati muslimin an tahbasa bayna ظهراني ahlihi abu Dawud dovud sunanlarida keltirilgan ko'rgani keldilarda aytdilarki talha o'limga yaqinlashib qolibdi deb bilaman dedilar vafot qilsa menga e'lon qilinglar va tezlashtiringlar chunki musulmonning jasadini o'zining ahlida saqlanib turishligi yaxshi emas dedilar demak mo'min odam vafot qilishligi bilan uning dafnga tezlashtirishlik kerak payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam mayitni dafn qilgandan keyin ozgina turar ekanlar Usmon ibn Affon radhiyallohu anhu rivoyat qilyaptilar. Nabiy sallallohu alayhi va sallam mayitni dafn qilishdan bo'l bo'lganlardan keyin turib aytadilarki, istag'firu li akhikum va salu lahu tasbita fa innahu al-ana yus'al. Imom Abu Dovud rivoyat qilganlar. Birodaringlarga istig'for aytinglar va unga tasbit suol javobdagi barqarorlikni, mustahkamlikni so'ranglar. Hozir so'ralyapti birodaringlarga. amr ibn al as roziyallohu anhu ham aytgan ekanlarki mana bu kishi ulug' sahobalardan meni dafn qilsanglar idza dafantumuni fa aqimu hawla qabri فأقيموا حول قبري قبر ما تنحر جزور ويقسم لحمها ويقسم لحمها حتى أستأنس بكم وأعلم ماذا uraji'u bihi rusul rabbi meni dafn qilsanglar qabrimni atrofida bir tuyani so'yilib go'shti taqsim qilinguncha miqdorda turinglar hatto sizlar bilan unis bo'lib turay rabbimni elchilariga nima bilan murojaat qilaman shuni ham shunda unus bo'lib turay sizlar bilan deb shu vasiyat qilgan ekanlar shu narsalar ko'rsatadiki demak dafndan keyin mayitni haqqiga duo qilib turishligimiz bu narsa yaxshi amallardan ekan mayitni jonibidan sadaqotlar qilishlik mumkinmi yo'qmi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan mana bu hadis jomi hadis rivoyat qilingan abu hurayra roziyallohu anhu rivoyat qiladilar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilarki imom muslimni rivoyatlarda keltirilgan inson vafot qilsa amal uziladi amali to'xtaydi lekin uchta tarafdan amali to'xtamaydi birinchisi yurib turgan sadaqot yurib turadigan sadaqot ko'p narsalarni o'z ichiga oladi masalan bir kishi bir odamga bir libos olib berdi shu libos yo'q bo'lib ketguncha shu odam olib bergan odam o'tib ketsa shuni ajr bo'ladi Yonki bir masjidga yordam berdi yonki biror kishiga topolmayotgan kitobini olib berdi mana shu sadaqa joriya yurib turgan sadaqat bu buni ma'nosi ko'pdir birodarlar yoki foydalanib turiladigan ilm qo'yib ketdi shar'iy ilm bir kishiga masalan shariat ilmini o'rgatib qo'ygan edi shu shariat ilmini o'rgatib qo'ygan bo'lsa shu ilmdan manfaat borib turaveradi chunki bu ilm davom etaveradi boshqalar o'rganaveradi o'sha narsani uchinchisi solih farzand qilgan bo'lsa duo qilib turadigan solih farzand qilgan bo'lsa mana bu hadisni biz diqqat bilan qarasak birinchi savob borib turadigan amalni sadaqotin jariya bitta sifati bor yurib turgan sadaqat bo'lishi kerak to'xtab qoladigan sadaqa bo'lmasligi kerak bizni aksar ulamolar aksar birodarlar musulmonlarimiz yurib turgan sadaqat qilishmaydi shu vafot topishligi bilan qo'radagi qo'yni so'yishdan boshlashadi shu narsani so'yib shu narsa bu narsa yurmaydi birodarlar bu narsa yeydi tamom tugab ketadi yurib turgan bo'lsin yurib turadigan bo'lsin islom ibodatni juda ham bu yerda e'tibor qilganki ham mayitga manfaati bo'ladi ham tirikka manfaat oladi islomdagi sadaqotlar hammasi shunday birodarlar tiriklar foydalanadi bizlarning ko'pi hozirgi vaqtda bo'layotgan qilayotgan odamlarning sadaqotlari mayitga foydasi yo'q tirikka zarari bor qaysi tomondan aksar siz ziyofatlarni tekshirsangiz odamlarning vaqtini olinadi musulmonlarning foydali vaqtlari eng kerakli vaqtlari shularga ketadi ikkinchidan shu narsa takror takror ma'lum bir kunda bo'lganligidan bir mahallada uch to'rt marta ham kelib yuraveradi bu tirikchilik vaqtidan tashqari salomatligiga ham zarardir uni moli davlatini hali merosdan sarf qilib qo'ygan bo'lsa qiyomat kuni javob beradi birodarlar u hali yetim bo'lib qolganda uni sarf qilgandek u ovqat emas ular jahannamda o'tiradi. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا yetimlarni molini zulman yeyotganlar ular qorinlarida o'tni yeyotgan odamlardir deyapti yaqinda shu o't ekanligini bilishib o'tga kirishadi deyapti alloh taolo bu biz to'g'ri bo'lgan vaqtda merosdan bo'lmaganda yetimni moli bo'lmaganda zararni aytyapmiz birodarlar shu odamlar agar haqiqiy sadaqat qiladigan bo'lsa mana hadislarga murojaat qilsin sadib abi vaqqos anhu ning volidalari vafot qildi volidalari vafot qilgan vaqtda shunda rasululloh sallallohu alayhi vasallamning oldilariga kelib onam vafot qildilar shunga nima qilsam yaxshilik qilsam manfaati bo'ladi dedilar suv dedilar bir quduqni Hada li ummi kavlab Sa'd sadni onasiga bo'lsin ya'ni onamga bo'lsin savobi dedilar shu sadaqa joriya yurib turaveradi. Hozirgi vaqtda ham hozirgi vaqtda odamlar muhtoj bo'lib turgan, birinchi qarindoshini ichida muhtoj bo'lib turgan odamga bir shunday yaxshilikni qilib, biror bir ehtiyoji nima bo'lishligidan qat'iy nazar, albatta shar'iy bo'lsa bu narsa. Shu shar'iy bo'lgan ehtiyojotlarni qondirib qo'ysa, shu darajot shuni dilidan o'tkazib qo'ysa, falonchiga bo'lsin deb qo'ysa, shu sadaqa joriya bo'ladi, birodar. yo manfaatlanib turadigan ilm buni ham mutlaq ilm deyilmayapti manfaatlanadigan ilm bo'lsin qaysi ilmdan manfaatlanadi shariat ilmidan manfaatlanadi boshqa ilmlar manfaatli bo'lmadi birodarlar boshqa ilmlar hammasi hozirgi vaqtda odamlar tarafidan bo'lgan shariatga bog'lanmagan ilmlar hammasi bashariyat ustida vabo buluti bo'lib turibdi birodarlar nima uchun bu narsa inson o'zi ixtiro qilib qo'yganligiga afsus chekyapti hozir ilm manfaatli bo'lmaydi magar shariatga bog'lansa bundan kelib chiqmaydiki fan ilmlarning manfaati yo'q degani emas fan ilmlari agar islomga bog'lanmasa olloh va qiyomat kuniga iymonga bog'lanmasa u ilm nima bo'lishligidan qat'iy nazar hatto qur'on o'qish ham foyda bermaydi birodarlar agar qur'onni ollohni rizosi uchun o'qimaydigan bo'lsa bu narsa unga ko'p qur'on o'qiguvchilar borki qur'on unga la'nat aytib turadi nima buni ma'nosi qur'oni karimda alloh taolo mast qiluvchi ichimlikni harom degan shu oyatlarni qur'on mast qiluvchi ichimliklarni harom degan oyatlarni mast qiluvchi ichimlik bilan ziyofat berayotgan odamlarning majlislarida o'qisa qur'on la'nat aytib turadi biz bu narsani tushunishimiz kerakki shuning uchun mutlaq ilm manfaat bo'ladi deb o'ylamasligimiz kerak manfaatlanib turadigan ilm qo'yib ketgan bo'lsa shundagina mayitga manfaati bo'ladi uchinchisi yana ham daqiqroq avvalgilarning sifati bittadan bo'lsa keyingi kalimaning uchinchisi uchinchi mayitdan keyin manfaati bo'lib turadigan uchinchisining ikkita sifati bor bitta emas avvalgilar ikkitala bittadan sifat joriya yurib turgan va manfaatlanadigan uchinchisi farzand valadun arab tilida o'g'il va qizni o'z ichiga oladi ya'ni bir kishidan keyin o'g'il va qiz qoldi lekin mutlaq o'g'il va qiz qo'yib ketgan odamlarga savob borib turmaydi birodarlar ba'zi o'g'il qizlarni qo'yib ketgan odamlar borki agar shularni haqiqat yo'lida tarbiyalamasdan nohaq ishlarga rozi bo'lib ketgan bo'lsa bu nohaq ishiga yordam berib ketgan bo'lsa gunoh ham borib turadi unga chunki qur'oni karimda mana ومن يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها kim bir odam yaxshi ishga yordam bergan bo'lsa unga yaxshi ishdan ulush borib turadi kim yomon ishga yordam bergan bo'lsa yomondan ham unga ulushlik borib turadi birinchi demak o'g'il qiz qo'yib ketsanglar emas solih bo'lsin solih farzand qilgan bo'lish solih kim solih shariat buyurgan narsalarni qilgan va shariat qaytargan narsalardan qaytgan farzand solih farzanddir va u solih farzand qolib dadasiga duo qilmay yursa u manfaat bo'lmaydi deyilyapti duoni ham shart qilinyapti demak farzandi solih bo'lsin va duo qilib turadigan bo'lsin mana bu narsa mo'min solih farzand qolib dadasiga duo qilmay yursa u manfaat bo'lmaydi deyilyapti duoni ham shart qilmayapti demak farzandi solih bo'lsin va duo qilib turadigan bo'lsin mana bu narsa mo'min odamlarning baxt saodati shuki ular o'zlarining farzandlarini qo'yib ketganda ular namozlarni ta'lim berib o'rgatib ketganda besh vaqt namozda ota onalarini duo qiladi ular shuning uchun mayyitdan sadaqot yetib boradi degan fikrimizni isloh qilmoqligimiz kerak ba'zi joydagi men o'zimni bo'lgan qarshi so'zni shu yerda keltirishlik o'rinli deb bilaman ba'zi bir kishilar sizlar mayyitdan keyingi bo'lgan narsalarni savobi yo'q deb aytasizlar ekan degan vaqtda bu bizni sha'nimizda tuhmat birodarlar biz mayitdan keyin savob bo'ladigan bo'lmaydigan narsani ra'yimiz bilan olmaymiz biz rasululloh sollallohu alayhi vasallamning hadisi muboraklarida keltirilgan savob bo'ladigan narsalarni savob bo'ladi deymiz mayitdan keyingi sadaqotni ajri bo'ladi deb aytadiganlardanmiz lekin bu bid'at bo'lmasligi sharti bilan siz nima kasb qilasiz dedim u kishi o'zining nonvoy ekanligini aytdi ho'p biz nonvoy bo'lsa siz mana masalan kasbingizni qilayotib nonni ma'lum bir miqdorda odamlarga qiladigan nonni bir chetidan uzib kamaytirib olasiz sekin asta bu non kuchayib boraveradi shu nonni bozorda sotayotganingizda har xil odamlar olib bu nonni olgan vaqtda sizni birinchi qarg'ab oladi ba'zi odamlar mustasno qarg'amay oladiganlar bu muhtojlar oladi shular olib ota onangizga la'natlar aytib shu oladi shunday tarbiyalagan ustozlariga la'nat deb turib oladi siz bundan katta daromad qilasiz daromadni qilib borib sizga bozordagi meva chevalar yoqmaydi siz dadangizga ehson qilmoqchisiz meva chevalar yoqmaydi sizga handom pissalari edi siz nihoyatda bir ajoyib ko'rkam qilib har xil odamlarni aytib kelasiz aytib kelgan vaqtingizda siz bu izdihomingizda o'tiradi buni siz sadaqot qilyapsiz aslida islomdagi sadaqot muhtojlarga bo'lishligi kerak ochni to'ydirishlik bo'lishi kerak mana bu narsalarda sizni odamlar qur'on aytayapti, qur'onlar tilovat qilinadi qur'on aytayaptiki, birovlarning haqqini yemanglar deyapti yeyilgan narsa bilan siz qur'on o'qityapsiz biz sizga aytayapmizki, biz aytayotgan narsa shuki siz shunchalik ma'lum bir miqdorda nonni qiling shundan topgan kasb halolingizdan shundan boying kambag'al bo'ling deganimiz yo'q lekin shu bir miqdordagi molni topganingizdan keyin bu ham menga juda yetarli bo'lyapti endi shu narsani jinday bir miqdorda shu nonga qo'shib qo'ying deb bir chimdim olishni o'rniga bir chimdim siz qo'shib qo'ying dilingizda shuni savobi dadamga bo'lsin deng shu qo'shayotganingizni har birida dadamga yo volidamga bo'lsin deb qo'shing qo'shganingizdan keyin sizni noningizni olayotgan odam sizni haqqingizga duo qiladi mana bu palonchini nonini oling uni noni bir ajib bir juda me'yordan kattaroq shunday tarbiya qilgan ota onasini Alloh rahmat qilsin u tarbiya bergan ustozini Alloh rahmat qilsin deb bu narsani sizdan deyla duo qiladi siz haligi duo qilmasa ham siz qo'shganligingiz bilan ota onangizga sadoqat yuborayotgan edingiz bu duolar bilan yana siz boshqa sadoqatlarni ham yuborasiz shuning uchun mana bu narsa qur'on buyuryapti lekin biz aytayotgan narsa shuki har bir kasb egasi o'zining kasbida halol bo'lib turib shuni o'zining kasbidan bir ollohni yo'lida bir narsa ajratishlik bilan ota onasiga sadoqatli bo'lsin degan narsani ta'lim beryapti lekin bu narsani birov bilmaydi odamlar sizni ko'rkam holatda bu amalingiz ko'rinmaydi shu vaqtda bundan ham oshgan vaqtida mahallangizda muhtoj odamlar bo'ladi shundan ikkita yo to'rtta bir nonni kirgizib men shundan bemalol davlatman bo'lyapman deb kirgizing uni alohida quvonch bilan yeb o'tirishib sizni haqqingizga va o'tgan ajdodlaringizni haqqiga duo qiladi biz aytayotgan sadaqot shudir bu aytayotgan sadaqot to'g'ri boradi biz aytayotgan sadaqot odamlar o'rtasida riyo bo'lmaydi buni hamma ko'ravermaydi mana bu narsaga biz mayitdan keyin sadoqat yetadi deganlarning birinchisimiz ammo siz qilayotgan sadoqatning yetishligidan ko'ra yetmasligi aniqroqdir siz undan salomat qolsangiz ham kattaroq gapdir islom birodarlar men shunday sadoqat qilayotgan odamlarga shunday derdim sizlar buni islom ismi bilan qilinglar islomga zid bo'lgan sadaqotlarni islom usuli bilan qilmanglar sizlar aytinglarki nima qilamiz shu mahallada bir giriftor bo'lib qoldik shu narsalarga majbur bo'lib qilyapsiz deydilar ham shariatga zid bo'lib ham shariatni bu shariatda va'da qilingan savobni umid qilishlik bu mutlaqo to'g'ri emas birodarlar shuning uchun har bir narsani biz to'g'ri hal qilmoqligimiz kerak biz sadoqatni qayerdan o'rgandik agar rasululloh sollallohu alayhi vasallam bizga o'rgatmaganlarida biz bilmagan bo'lardik demak u kishini o'rgatganlariga qo'shmasdan olib tashlamasdan qilmoqligimiz kerak shundagina aytilgan ajr bo'ladi va shu narsa ixlos bo'lishligi shart to'g'ri bo'lgandan keyin shariatga muvofiq bo'lgandan keyin ollohni rizosigina talab qilingan bo'lgandagina amal maqbul bo'ladi shuning uchun ko'p kishilar har xil tuhmatlarni qilishadi bu tuhmatlar o'zlarining yaqalariga yopishishlikdan boshqa narsa bo'lmaydi birodarlar hech qachon bu tuhmat bundan ko'ra o'zi to'g'ri yo'lga qaytishlik hamma uchun yaxshiroqdir shuning uchun biz islomdagi bo'layotgan hozirgi ishlarni islomga to'ngamaylik bu qayerdan kelib chiqqan islom dushmanlari birinchi islomni bulg'ashlikni islomga zid bo'lgan narsalarni qilishlik bilan bu aqlga ham to'g'ri kelmaydida yoshlar islomdan sekin asta qayta boshlaydi masalan hozirgi aytilgan so'zda har qanday dinsiz odamga ayting ma'qul deydi dindorlarga albatta ma'qul dindorlarni so'zi bu lekin dinsiz odamni ham aqliga kirib bu islom haqu bunda biz ham islomga kirishimiz kerak deydi islomga kirgizmaslikka sabab bo'layotgan narsa islomga zid bo'lgan narsalarni islom ismi bilan aytiladi Misol uchun o'xshaydiki, tilanib yurgan odamlar hozirgi vaqtda mana ko'chalarda birodarlar juda bir tilanchilikni shakli ko'payib ketgan. Shu odamlar islomiy libosni yechib, boshqa ajnabiy kofirlarning libosini kiyib turib tilansa bo'ladi. Chunki ular islomdan deb sanamaydi. Islomiy libosni kiyib turib, islom ismi bilan Allohni haqqi bir beringlar, duolar qilishligi bu islomni bulg'aydigan narsadir chunki islomda bir kunga qodir bo'lgan odam bir kunlik och ya'ni o'lmaslikka qodir bo'lgan yemoq ichmog'i bo'lgan odamning tilanishligi mumkin emas islomda birodarlar boshiga salla o'rab turib tilanchilik qilishni o'rniga boshiga ajnabiy millatlarning libosini kiyib turib tilanishligi ma'qulroq bo'ladi chunki islom bulg'anmaydi unda u ham tilanishligini gunohi va islomning bulg'ashligidir misoli shunga o'xshaydi birodarlar ko'p qilinayotgan amallarni islom ismi bilan qilmasligi kerak islomda bor narsani islom ismi bilan aytishimiz kerak islomda yo'q narsani bu islom shunga buyurgan deb aytishligimiz xato bo'lishligidan tashqari bu qattiq bir islomni sha'niga dog' tushirishlikdir shuning uchun biz ham shunday narsalarga ro'baru bo'lib qolgan vaqtimizda aytaylikki islomning asosi bor birodarlar qur'on va hadisdir sizdan bizga qur'oni hadisda keltirilgan narsani bizga pesh qiling bu odamlar qilayotgan narsani pesh qiling deb olig'imiz kerak ho'p bu yerda bir kishi so'rayaptilar odam alayhissalomdan ilgari ham qandaydir insonlar yashagan degan fikr to'g'risida tushuntirib bersangiz bizga sarih naslar odam alayhissalomdan ilgarigi e, hayot haqida bizga ma'lumotlar berilgan emas ma'lumotlar berilgan bo'lsa men bilmayman va bizni bilishligimiz iymonimizni ziyoda qilmaydi. Mayit vafot qilgandan keyin tuproqqa dam solish bu narsa islomda yo'q, birodarlar. Janoza namozini masjidning imomi o'qish shartmi degan nima Janoza aslida haq mayit ahliniki. Mayit egalari shular o'qishligi kerak. Otasi vafot qilsa farzand o'qish kerak. Lekin bu musibat bizga farzandlarning benamoz farzandlar qolgandan keyin namoz oltmishga kirib ta'tilga chiqqandan keyin farz deb e'tiqod qilish natijasida shu kelib qolgan birodar shuning uchun ma'lum bir undan tashqari janoza namozlariga pul berishlikdan shu masjidni imomiga bog'lanib qolgan birodarlar bu janoza namozi bu pul oladigan narsa emas bu bu janoza hammamiz o'ladigan o'lamiz bir kun bu bizni haqqimiz bu Bu mayyitni bizni ustimizdagi haqqi bo'ladi, birodarlar. Shuning uchun bu shun daromad boshqaga ketib qolmasligi uchun masjidda imomi tanlangan. Bu mutlaqo xato ishdir bu. Biror marta payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam yoinki sahobalar yo tobiinlar bittalari ham janoza namozini o'qiganda u xizmat haqqi olganmas. shu janoza o'qiydigan odam yo'qolib ketgandan keyin bitta odam hamma ishidan qolib ketib shu janozani janoza yuradigan bo'lib qolishligi demak masjidni imomi faqat janoza o'lgandan keyin kerak bo'ladigan degan haqorat ham bormi ichida birodarlar mabodo vasiyat qilgan bo'lsa vasiyat qilgan odam janozaga o'tadi bo'lmasam hamma o'taveradi mana muxtasarulqoyada bir masala borki janoza hozir bo'lib qolsa tayammumsiz ya'ni hamma tayammum bilan tahorat qilib olay birona haqqi yo'q darrov tahorat qilmasdan tayammum bilan iqtido qilib janozani o'qiradi. hamma shunday qiladi to'xtab turinglar deishga haqqi yo'q magar mayitni egasi to'xtab turinglar deishga haqqi bor nimaga u janoza uni haqqi bo'lganligi uchun to'xtab turinglar men tahorat qilib olay deydi chunki janozaga o'tish shuni haqqi bo'lganligi uchun bo'ladi. menda g'ulum ketib bo'lmaydi degan savolni naqlyaptilar dinda g'ulu ketib bo'lmaydi degan narsa haddidan oshib ketmaslik kerak dinda masalan dinda buyurilganlarni qiling yangilik ixtiro qilmang qattiqroq ko'proq amal qilamiz demang masalan buni g'uluni misollari ko'p bizga ertaman ikki rakat farzmi bomdod bundan ilgari ikki rakat namoz o'qilinadi ikki rakat farz buni ko'proq ibodat qilaylik to'rt rakat o'qisa xato bo'ladi bir odam shariatda buyurilgan narsaga bir narsa qo'shsa shu g'ulur ketgan bo'ladi haddidan oshgan bo'ladi o'tgan millatlar shu yo'l bilan adashib ketishdi mayyit to'g'risida ba'zi savol bo'libdi o'zini joniga qasd qilgan bo'lsa janozasini o'qisa bo'ladimi yo'qmi degan savolga janozasini hurmatli kishilar o'qimaydi siyosatan birodarlar kim o'zini joniga qasd qilsa janozasi o'qilmay qoladi degan siyosat bo'lishligi kerak shuning uchun hurmatli odamlar borib janozasida ishtirok etmaydi xohlagan odam bormaslikka haqqi bor lekin bu degan so'z mutlaqo o'qib bo'lmaydi degani emas birodarlar maxfiy holatda bir bitta ikkita odam o'qib qo'ysa bo'laveradi mayitni bu tahlil aytishlar bu narsalar islomda yo'q birodarlar birorta hadis yo bunga sobit emas bu tahlil faloncha son pistoncha son degan narsa bo'lgan emas bo'lmasam sahobalar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga yo tobiinlar sahobalarga o'qishgan bo'lardi bu narsa yo'q aslida masalan bahriddin nuriddin degan nomlar durustmi deb so'rabdilar bir kishi bahriddin deb bahr deb dengiz aytadi durust edi. nuriddin degan dinni nuri bo'lsin degani bu durust bo'laveradi g'usul qilayotganda biror bir suv boshqa odamga sachrab ketsa g'usuli qabul bo'ladimi yo yo'qmi dedilar ya'ni bu degan so'z qabul bo'ladimi deb so'rashligi noto'g'ri qabul bo'ladi g'usul qilsa lekin suv sachrasa u odamga nima bo'ladi deb so'rasa ma'qulroq ya'ni u odamga u odamga shu nima bo'ladi deyilsa biz aytamizki o'zi ba'zi mushtahidlarni fikrlarida o'rtada nima bor mana hadislarda borki rasululloh sollallohu alayhi vasallam oysha onamiz bilan bitta idishda qo'lda suv olib g'usul qilganliklari rivoyat qilinadi bu bilan bir narsa bo'lmaydi birodarlar lekin ehtiyot qilinishligi kerak ba'zi nimalarda bir marta yuvilguncha bo'lgani yaxshi bo'lmaydi shuning uchun uyqudan turgandan keyin qo'lni avval yuvib olishlik kerak yuvib olgandan keyin toza bo'lsa shu qo'l bilan biror idish bo'lsa qo'lni solib suv olsa mumkin bo'laveradi chunki qo'l asbob bo'ldi pokiza bo'ldi pokiza bir idish bilan suv olgandek bo'ladi ammo uyqudan turganda qo'lini birdaniga solsa u suvni bo'lmaydi shuning uchun ham birinchi marta yo'l bo'lguncha bundan ehtiyot bilan kerak. bu yerda bir ba'zi nimalar aytyaptiki ba'zi bir xonadonlarda ba'zi yosh yigitlar soqol qo'yishgan bo'lsa ota onalari shuni qattiq nima qilishyapti shuni nima qilishligi kerak deyaptilar ya'ni biz ota onaga yaxshilik qilishlikka ma'murmiz rasululloh sollallohu alayhi vasallamga ergashishlikka ma'murmiz ota onaga yaxshilik qilaveramiz rasululloh sollallohu alayhi vasallamga ergashamiz ota onaga ergashmaymiz bu sohada ba'zi bir kishilar menda bir savollar berdi bu savollarni qayerda boshqa ma'nolar ham joylashgan deb bilaman shunday bo'lsa ham nima qilamiz nega aytyaptilarki ko'p ma'ruzalaringizda bildikki biz johiliyatda ekanmiz dedilar lekin men bu savolga johiliyat vaqtida payg'ambarimiz muhammad mustafa sallallohu alayhi vasallam nimalar qildi ya'ni johiliyatdagi sunnatlar shu sunnatlarni qilib zamon saodatga erishish mumkinmi dedilar bu savolni beruvchi odam birinchidan bu narsa bizga biz qilayotgan ishimizga tuhmat desak bo'laveradi masalan biz birinchi odamlarni tavhidga chaqiramiz lekin 10 yil tavhidda yurgan odam bir hafta sunnatda qilmay yurgan odam uni uzri qolmaydi birodarlar biz masalan ba'zi odamlar savol qiladiki birinchi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam nimadan boshlaganlar da'vatni degan bo'lsalar birinchi tavhiddan boshlaganlar iymon bilan odamlarni lekin o'zlari masalan yigirma yil islomda bo'lib turib biror bir o'zida rasululloh sollallohu alayhi vasallamning hayotlarida birorta tarki sunnatni topolmaysiz u kishining hayotlari mujassam komil shaklda bo'lgan u kishi mana vaqtgacha shu ishni qilib turay degan emaslar u kishini ustilaridagi doini doini yelkasida islomga amal qilishlik hamma sunnatlarga amal qilishlik vazifasi turadi birodarlar u bu masalan sunnatlarni bajarayotgan sunnatlarni qilinglar degan odamlar anchadan beri namoz o'qiyotgan odamlar biz birinchi bir islomga kirgan odamga hech qachon biz aytmaganmizki odamlar odamni sen birinchi misvaq tutishing kerak degan emasmiz bu bizga qimmat bu narsa lekin yigirma yil o'qigandan keyin kashandalikni boshlagan odamda bu narsani hech hujjat qilolmaydi bu odam yigirma yil dinni o'qib turib kitobi sunnatni o'qib turib kashandalikni boshlab yuborgan odam bu odam xilof sunnat bu bu shariatga zid ishni qilyapti deydi lekin bir odam kashanda bo'lsa u odamni birinchi sen kashandaligingni tashladan boshlagan emasmiz biz hech qachon biz u odamga birinchi namoz deganmiz iymonni tushuntirganmiz unda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam iymondan boshlagan bo'lsalar umrimizni oxirigacha iymonni gapirib namozni gapirmay o'tib ketaverishimiz kerak emas Shuning uchun biz birinchi bir odamni ro'baro bo'lsak, Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Madinada turganlarda ham birinchi islomga kelgan odamga iymonni tushuntirganlar. U kishiga misvochsiy demaganlar. Lekin 20 yil namoz o'qib yurgan odam nisvat tutmasligiga yo sunnatga amal qilmasligiga nima hujjati bor? O'zini. Ana bu narsa shu. U masalan, xo'p, islomda birinchi o'zimizda qurmoqligimiz kerak o'zimizda bu o'zimizga uzr aytolmaymiz lekin birovga uzr aytolmaymiz biz yetkazdik da'vatni deymiz o'zimizda o'zimizda barpo qilmaganligimizga nima hujjatimiz bor iztirormi majburlikmi majburlik bo'lsa bu bunga biz qo'shilamiz lekin majburlikni ma'nosi nima majburlik ham islom tarozisida o'lchab kerak shuning uchun biz bu savolni biz kengaytirib aytishlik o'rni emas hozir biz e, darsimiz cho'zilib ketadi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam o'n besh yildan keyin ham makka muhitida turolmaganlar u kishi shu muddatda turolmaganlar agar rasululloh sollallohu alayhi vasallamning o'zlarini yo'llarini tiklamoqchi bo'ladigan bo'lsak u kishini yo'llarini faqat shunday o'zida bo'lsa u u kishi faqat iymon masalasida makkada gapirgan bo'lsalar namoz o'ninchi yilda farz bo'lgan mast qiluvchi ichimlik madinada harom qilingan va hokazo shuning uchun biz o'zi bu narsani odamlarni birinchi islomga chaqirishlikda birorta odam ixtilof qilmaydiki iymonga chaqirishlik kerakligida lekin u hali necha yildan keyin ham bo'lgandan keyin islomni o'zini amallarini orqaga qaytarishlik bu hech qachon mumkin emas menda bir kishi savol qildilar shuni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam kimki qur'onni yangi nozil qilingan deb o'qishini xohlasa abdulloh ibn masudga o'xshagan o'qisin degan so'z bor u kishi qanday qilib o'qiganlar degan savol bo'lyapti men shu narsani bilmayman qanday qilib o'qiganliklarini mumkin shu ya'ni tartib bilan o'qisa shunday o'qishga harakat qiladi tartib ya'ni har bir oyatni o'zi nima qilib harflarni talaffuzi bilan o'qi lekin qanday o'qiganliklarini men bilmayman ba'zi bir kishilar duo qiling dedilar onamiz betob dedilar alloh subhanahu va taolo shifo bersin alloh subhanahu va taolo bu farzandlariga ham shifo bersin bir kishi bir amonat nima qiladi? alloh taolo shu qizi bir yaxshi o'qiyotgan qiz ekan bizdan kasalman deb tortdi alloh taolo bir shifo bersin alloh subhanahu va taolo hamma ahli islom bemorlarga shifo bersin darsimizni davom etsin darsga amal qilishlikka alloh taolo tavfiq bersin alloh subhanahu va taolo islomga yordam berayotganlarga yordam bersin zarar yetkazayotganlarga alloh o'zi kifoya qilsin gunohlarimizni mag'firat qilsin ibodatlarimizni alloh qabul qilsin mehmonlarimizni ham qadamlariga hurmat qilsin